Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Rasulullah Muhammed sallallahu alayhi wa sallam Amma ba'd Došli smo do 56. hadisa a Nebi Hurirete radijallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatu ar-rajuli fil džemaati tu da'afu ala salati fi baytihi وفي سوقه خمسة وعشرين دعفا دعفا kaže namaz čovjeka u džematu povećava se umnožava se na, na, nad njegovim namazom u njegovoj kući i u njegovom suki, znači, e, znači pija, pijaca, mjesto, mjesto prodaje, kupovine. Uh, na mjestu na, znači e, u njegovoj kući kaže i u njegovom mjestu u, na njegovom e, ovaj e, mjestu kupoprodaje kupovine i shoppingu ili ili pijace jedno kaže 25 difa 25 deređa Ovdje pada u oči odmah, znači u prošlom hadismu spomenuli, ako se sjećate, da je namaz čovjeka u džematu bolji od namaza čovjeka uh, koji klanja pojedinačno za sebe za 27 deređa. A ovdje je bilo 25 puta. Kaže, وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَدَّهُ فَأَحْسَنَ وَدُو Kaže, to je zbog toga, kaže, kada on uzme abdest i upotpuni abdest, ثُمَ خَرَجِ إِلَ مَشِدِ إِلَ مَشِدِ Kaže, zatim izađe u mešid, la juhriđu ila salah, kaže, ne izvede ga u mešid osim namjera da klanja namaz. Lem jahtu hutveten ila rufijat lehu biha deređa. Kaže, ne korak, ne jedan korak, a da mu ne, ne bude podignuta, e, povećana deređa. Wa hutta anhu biha hati, i da mu se umanji uh, grijeh. Uh, sa time fa iza salla lem yezil eh, lem eh, tazil al malaikatu salli alayhi ma dama fi musallahu fi musallahu eh, kaže a kada klanja dokle god je kaže na mjestu gdje je klanjao dokle god je na mjestu da klanjao kaže meleci neprestano donosi salavat na, za njega kaže Allahumma salli alayhi i kaže Allahumma Allahu moj neka je salat na njeg. Allahu magfir lehu i, e, i kaže Allahu, magfir, Allahu naš oprostimo, Allahu marhamu, Allahu naš e, smiluj mi se, e, smiluj mu se, wala je zalu fi salati, neprestanu namazu, men tazara salatu, dok, dok čeka e, da nastupi sljedeći namaz, dok čeka namaz, znači hadis mutefekun alihi, a ovo je rivajet lafs, znači tekst od Buharije. <clears throat> ovaj hadis, znači, e, dodatno pojašnjava neke stvari koje su spomenuti u prijetodnom 55. E, hadisu, koji govori o vrijednosti e, klanjanja u džematu u odnosu na, na pojedinačno klanjanje, na klanjanje pojedinca. Odnosno, <clears throat> znači, ovaj hadis, pored toga što dodatno pojašnjava, da je, da je nagrada klanjanja u džematu da je veća u odnosu na ono koje klanja pojedinačno samo što je razlika ovdje znači u prijateljno bilo 27 deređa a ovom 25 puta veća nagrada e, razlog spominje se da je razlog razlog veće nagrade to je dodatno ovdje došlo u hadisu razlog veće nagrade u tome e, zbog toga da onaj koji hoće da klanja znači abdesti, u potpuni abdest na najljepši način ga uz, uzme, izađe iz kuće sa nijetom, iskreni nijetom oboljanja namaza, nije ga izveo, e, znači nije izašao da, e, iz kuće i otišao mešit, osi sa ti ciljem, Eh, kad kažem nešto sa tim ciljem, ne, ne bi se ovdje da ne smije imati neki drugi nije, da će, da će nakon namaza otići na ovo i na ono mjesto, da će stres s čovjekom i tako dalje, ne misle to, nego da, da odlazak eh, klanjanja u, u džematu je iskren nije, ta to da klanja radi lađe za šanuhu. I kaže, tom se kaže, ne, ne, eh, sa njegovim koračanjem, da je ne, ne, ne korak, ne jedan korak, kada mu ne, ne, ne bude time povećana deređa, umanjen time, umanjen time grijesi. I još je spomenuto, kada klanja u džematu mešidu i ostane na tome mjestu sve do drugog namaza, dokle god je na tom mjestu dok, e, e, e, kada klanja namaz, neprestano meleci do, dove za njega u ove tri stvari koje su spomenute ovdje o hadisu. Donos, znači, čini dove sadli alihi, znači dove za njega, čini stikvar i traže milost za njega. Da je u stvari <clears throat> i da je od, eh, od razloga zašto mu se povećava nagrada i to što on čeka od namaza do namaza. Obično se to dešava klanja od namaza do namaza, recimo od Kindije do Akšama, od Akšama do, do, do Jacije. Obično ta vremena gdje ljudi ostanu u mešćidu i recimo uče Kur'an ili zbog neke druge potrebe ostanu na mjestu gdje su bili ili zbog zikra ili učenja Kur'ana ili nečeg drugog pa imaju tu nagradu. Uglavnom ovdje je pojenta u tome, znači da je, da je u hadisu da je u hadisu spomenuto kaže wa zalika annahu nakon što je rečeno da namaz u džematu veća njegova e, e, veća vrijednost u odnosu na namaz e, namaza pojedinca spomenut po, razlog toga kaže wa zalika zbog toga što on uzme je potpuno abdest se izađe u mešid, izađe sa ciljem kranja namaza, a onda posljedica toga da mu se jel, umanjuju grijes i povećava deređa i onda još usto ima, ako ostane znači dodatno, dodatno, ako ostane na tom mjestu, e, znači meleci mu dove ovo što dove i e, neprestano je u namazu kao što je došlo u namazu. La je zalu fi salati, neprestano je broj kao da je u namazu, ima nagrod namaza sve dok čeka drugi namaz. Sve to spomenuto u ovom hadisu. Znači da su da su velike krupne stvari, velike i krupan fadl za ono ko odlazi u mešid, boravi mešid. <clears throat> Nama nije sad cilj e, da govorimo ovdje, govorimo o fiskim propisima, nije cilj da govorimo o detaljima ovog ovdje, o vrijednosti odlaska i ovim detaljima ovdje što spomenuti u hadisu. E, ovdje na, znači, dolaze nam prva dilema, prvi problem kod ovog hadisa, to je kako spojiti ovdje u ovom rivajtu došlo 25 puta veća nagrada, ono prijednom 27 deređa. <clears throat> I uh, po tom pitanju učunjaci pokušali da napravi nekakve odgovore, da napravi spoj između tih, između, uh, tih rivajeta. Uh, uglavnom ovdje što navodi uh, Abdullah Besam, on navodi, kaže, uh, uh, najbliže je, kaže, najbliže je uh, uh, pojašnjenje toga što je došlo različito od dva rivajeta, 1.27, 1.25, uh, kaže da u stvari kaže la adad qalil la yunafi adad kathir. Kaže onaj broj je spomenuto 25, kaže on nije oprečan, s onim što je spomenuto 27. Uh, šta hoće time da kaže? Da u stvari, jel, da u stvari može biti da će neko ima 25, neko će ima 27 veću nagradu. Jedno tumačenje je to. Da ne, nema kolizije, ono što je rečeno 25 ima nagradu, drugo će 27. Uh, u stvari ono rašireno mišljenje također koji mnogo učenjaci spominju i on je ovdje naveo, a to je da, kako kažu učenjaci, me fumol, ade da gajru mu radi. Uh, e, da spominjanje, navođenje broja ovde, 27, 25, da ono stvar nije cilj samo po sebi. Da se ne misli bukvalno, doslovno, nije doslovno to da je tolika nagrada, nego se misli da ima veću nagradu. Da ima veću nagradu i uh, kaže, na tom je skupina učenjaka iz Usule Fiqa, e, iz Usule Fiqa jer kada se analizira šarijetske tekstove gdje se spominje određeni brojevi, određeni brojevi određenim stvarima, pa rečeno e, bez toga bez e, znači nešto je potpuno sa ovim ovim brojem pa onda u drugim rivatima došlo spomenuto da da ima i drugi stvari pa nije ispravno osim toliko toliko spomenuto pa onda dođe drugi šest pojasni pa da može i drugačije mimo svoje da kaže da nije cilj u šerijatu nije smisao šerijatu bukvalno držanje tog tog, tog broja koji je spomenut. Nego misli se velik broj. Kad spomenite u arapskom jeziku nešto da je 7, 70, 10, da je to u stvari misli na velik broj. A, naravno, ima drugo mišlje koji kaže da nije tako, nego uzma se kako je pojašeno i tako se uzima, a onda ako imamo zeta koji je dodat, znači njega pridodamo tome. A osnova da se, da se držimo teksta koji je spomenut. U svakom slučaju, ovaj, ostaje ovdje ta dilema. <clears throat> ostaje ta dilema. Šta se misli pod ovim 25 ili 27 i što je spomenuto različito, E, da li, u tome, e, da li je poenta u tome zaista što, što ovdje nije e, da, da ovdje znači da, da je ciljano sa 27 da je to veći, da ima veću nagradu neko možda neće ima 27 25, neko će imati 10 puta veću 15 zbog toga, zbog dijela koje spoju u to dijelo uh, ova, neko će možda imati harama, ode da klanje u džematu, pa zaradi belaja harama i bolje da nije išao, jel? Usput otračao galami, posvađa se, napravi belaja i dođe iz harama. Znači, ako ćemo već odmotavati klupko u tome, znači, pojenta je ovdje da samo odlaza klanjanje u džematu i, e, znači, osoba ima veću nagradu, da je veći fadl odlaska klanjanje u džematu. <clears throat> <clears throat> Uh, ovdje se nameće, on nije spomenuo ovdje meselo. Znači, da, da se ne gubimo oko ovoga, da li je zašto 27, zašto 25, nećemo doći do nekog odgovora koji, ono, da kaže, srca mi se sasmijelo. I ne treba toga bolovati. Zapravo neke stvari u šerijetima. Nemojte biti, ono, cjepidlake neke. Ono, kaže, joj, kaj, meni ovo nikako nije leglo, odmah šubhu ima, liječi se mjesec dana, već sebi doći. Ne, ne, znači, neke stvari prihvate, znači, uh, ne znam, ne bi ovo trebalo uopće biti problem, šta ima vezi 20 i 27, šta, šta, šta ima vezi 20 i 27, baš ono dva zapio ti, jel? E, jesi sad stalo da bude 27 ili ti je boli što je, što je to, ili ima šub ono, neko ima šub kada vidi, znaš, ona kad sumnio o sunete, kada vidi ono što 27 spije, neko tu pogriješio ili pogriješio na sahab koji prenosi ili ovo, ovaj, ona od, napravio, znači, od, od muhe i medvjeda i napravi sve problem u životu, znači, ljudi koji skloni šubama, koji skloni belajima, da pročita neku orientalnu literaturi, eto vam, kada vaše šerijata, kaže, piše 25, 27, kaže, u istim rajver dostojni zbirkama. Eto vam, kaže, va, i njemu nabiju šubu, sa valja ga liječi tamo, liječi, liječi što je 27, što je 25. I kad sve odgovore ponikam, pa ne znam, meni tu nikak ne leži, kaže, šta će to, znači, to ne, ne, znači, da, zato kaže, znači, morate pripremiti sve psihički, srcem, znači, da neke stvari ovde, znači, ne, ne treba čovjek biti cijepiti, da neće bude detalje neke. Da se, na kraju krajeva, znači, pojenta je ovde da je veća nagrada. Brojevi su spomenuti, možda simbolično, brojevi spomenuti ili možda u nekim situacijama 25, neki 27 shodno od, od, od okolnosti koji prate, prate odlazak tog uklanjanje u džematu i tako. I privati što ideš dalje. A ne sada moraš, sad naš odgovor ako nisi našao, Boga mi naš, ovo meni ja. Znači, odmah vehavizam trpa, to vehavije. E, povode me sada nije spomenuta, a to je ovaj, da li je uslov klanjanja u džematu da mora biti u mešćidu ili je vrijednost džemata se odnosi klanjanje, više najmanji džemat po, uh, po skupinu čenjaka su dva čoveka, ima drugi kažu tri čoveka, neki drugačije mišljenje, tako dalje. E, ono što nakazuju dokazi, to uh, e, vredosan hadis u, u Buhari uh, i u Muslimu, od hadisa uh, eh, Malka Muvairisa, došlo je znači, da dva čovjeka klanje i usadli lekom ehadukum, a jedin lekom ehadukum, a usadli kuma hadis koji ukazuje na to da jedan od vas neka prouči jezan, a drugi jedan od dvojice neka prouči, neka ovaj, predvodi namaz. Hadis ukazuje da je, da je džema dvojica kada klanje najmanje. Uh, da li je nagrada se ova stječe samo kada ideš u džami, u mešid, svejedno džamije ili mešita, jedno tisto, ili, mo, ili, ili ista nagrada ako klanjam u džamatu, na, ne, mimo džamije, mimo mešita. Uglavnom, kod toga isto postoje određeno lagano razilaženje. Ispravno je da, da za džemat nije šar da se klanja u mešitu. Džemat je ispravno da se klanja bilo gdje se klanja u džematu i da čovjek ima nagradu džemata koja spominjete ovdje u hadisima. A da je bolje i vrednije otići u mešit. Bolje i vrednije otići u mešit i da, da se time dodatno još da se dodatno time još više dobija, još veća nagrada ima kada se ode u mešid, zato su napravili mešid, da se ide da se muslimani kupili da klanjaju mešid. Ako bi iz određeni okolnosti klanjali u nekoj prostoriji, u firmi, u zgradi, napravili se neki privremenu musalu ili napravili, ne ili došli ti gosti, došli ti 50 ljudi u goste i ti sad sjediš sa njima i ako odeš sa njima svima izađeš, dok odete u džamiju, među dok se svi vratite, to nema cijela tog ništa, morao biš dugo ostati sjediti. Uglavnom vi se dogovorite, klanjate tu u džamatu, ne odete klanjati jaciju u džamiju, mešćan, klanjate kod kuće, kuće, klanjate u džematu, imate nagradu džemata, klanjate se kod kuće, niste ošli u mešit, iako je mešit blizu. Obavio se klanjanje u džematu kao izuzetak to već ili tog dana, ovaj, nema smitnje u tome. Pojenta je ovdje ovaj, u tome znači da e, nagrada džemata nije uslov da mora biti u mešćidu. Zašto nije uslov? Šta je dokaz za to? Pa zato što imamo ovdje u samom tekstu hadisa kaže to tadafala salati fi baytihi au fi suqihi znači ovde može se klanjati i u su i u su, znači mjesto gdje čovjek na radnom mjestu su pijas mjesto gdje je radno mjesto e onda unutar tog radnog mjesta mogu ljudi klanjati u džematu znači e, ovde se spominje nagrada u džematu mešidu je veća što znači može biti nagrada, imamo drugi hadis, ovdje u orivatni spomenuti, imamo drugi hadis, čovjek može klanjati u svom džematu, u, u, u džematu, kuću, u mešćidu, kaže svoje kuće, u mešćidu svoga kvarta, u, a onda kaže u mešćidu svoju kuće. Kako mešćid ima u kući? Musalo mešćid, znači imaš ono mjesto gdje ti klanjaš svoj na filu namaz, gdje si odvojio se džadu, napravio tespi, stavio sve to, gdje klanjaš, gdje imaš svoje mjesto posebno gdje klanjaš. I to zove mešćid u tvojoj kući. E, uglavnom, znači, i sa tim hadisma dokazuju oni čunjaci koji kažu da su, znači, napravljeno više, spomenuto više tih mjesta gdje čovjek može klanjati, gdje može klanjati u džematu. Uglavnom, ova, ispravno to, znači, da nije uslov uh, nagrade, nije uslov nagrade u uh, uh, nagrade džema, na džemata da se klanja u mešćidu, da može mimo mešćida. Hadis, uh, ovaj hadis ovdje, znači, govori o tome, znači, glavno, najbitniju stvar, to je fadla klanjanja u džematu uh, i da se sa njim... <clears throat> da se sa njih dobio ova nagrada ovdje koja je spomenuta. E, e šta ovdje još imam vidno za ovaj namaz? E, da ovdje kaže naks fi salatil ferdi, e, ta ahura fi adli kaže salatil džemat, da čovjek ima manju, čovjek klanja pojedinačno i koji ne klanja u džematu ima manju nagradu. E, ali ovdje je jedna vrlo bitna stvar, da već je ponavlja, već drugi puta, već u prijednom hadisu spomenuo, kaže <coughs> kaže džema, leji se šartan li, li salat. Klanjanje u džematu nije šart namaza šart valjanosti namaza. Mi to danas kad smo spominjali šartove namaza, nismo, nismo rekli šart, šart valjanosti namaza da mora biti u džematu da se klanja. Za muškarce, naravno, govorimo, ne za žene. A i hadis ukazuje na to. Kako ukazuje? Kaže, kaže letuđzijum feredi, kaže, spominje se da čovjek koji klanja pojedinačno ima nagradu. Samo što je manji nagrad nego ona koji klanja u džematu, što ukazuje, znači da me namaz ispravan. Uh, Narodno hadis je spomenuto, znači, uh, fadl klanjanja, odlaska u džematu, klanjanja u džematu, odnosno u džami, a to je povećanje deređi, umanjivanje griha, da ti čini stikvar meleci, ovaj, da, da, da upotpuniš abdes kad uzmaš abdes, da izađeš kući s nijetom, da obavlja namaza, sve to što je spomenuto namazu. Uh, I posebna nagrada za ono koji, koji klanja, ostane na mjestu gdje je klanjao i klanja i čeka uh, do sljedeće namaza da ima nagradu kao da je u namazu što je spomenuto. Uh, ovdje, naravno, ako neko sam pitao, pa dobro, se misli da je bukvalno mora gdje si klanju ostati na tom mjestu i da ne mrneš do sljedećeg namaza da bi imao tog nagradu, znači ne misli se to bukvalno, znači misli se da je ostao u mešdžidu Ostao u mjestu gdje se klanja, musallahu na mjestu gdje se klanja, znači ošao u mešdžidu u mjestu gdje se klanja, ne bi bukvalno neko, ona, bila sto toga pitanja, mora baš na mjestu gdje, gdje se zadesi gdje je klanja. Znači ne mora, nego misli se u to u, mešdžidu da ostane do sljedećeg namaza da bi imao tu nagradu kao da je cijelo vrijeme u namazu. <clears throat> Andalusam Andalusen Andalusen Andalusen